вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец сёння гутарка ў вострай браме пойдзе непасрэдна пра кантэкст звычайно на побутовым узроўні яго называюць просто жыццём як жыццё жыццё стало лепшым або горшым няма жыцця асабіста мяне заўсёды дзівіла что мільёны людзей нарадзіліся і пражылі ўсё сваё адзінае жыццё у савецкім саюзе уявіце сабе яны ні разу нікуды не выехалі не адчулі не зведалі што ў свеце існуе нейкая альтэрнатыва пры гэтым савецкі саюз даваў адчуванне вечнасці менавіта такога лёсу кашмар на першы погляд калі б усё залежала толькі ад вонкавых абставінаў кашмар удвая бо для многіх яно так і было і рэч тут не столькі ў характары савецкага жыцця горшага або лепшага а ў герметычнай немагчымасці самарэалізавацца неяк інакш у іншых абставінах Праўда, нельга адмаўляць і таго, што ССР быў вялізнай краінай і ў прынцыпе заўсёды існавала магчымасць паступіць у цыркавую вучэльню або лавіць на паміры матылёў. Аднак гэткія сцяжыны ў далечыні ад магістралі абіралі ўсё ж нетыповыя людзі і на тле ўсяго шматмільённага народу іх было няшмат тое што мы назвалі кантэкстам або жыццём гэта не спажывецкі кошык а найперш узаемаадносіны людзей скажем у амерыцы і ў беларусі людзі ідуць па вуліцы насустрач вам з розным выразам твару заўважце гэта паўтараецца кожны дзень по-рознаму людзі звяртаюцца адзін да аднога з рознай інтанацыі рознымі словамі розныя ў дачыненнях энергетыка можа быць болей ці меней асцярожнасці пры звароце да незнаёмца болей ці меней страху і гатовасці парыраваць болей ці меней хамства тыя ж амерыканцы кажуць што ў іхнай краіны больш чым у нас тупых і злых вахцёраў маецца на ўвазе маленькая куслівая ўлада у Аднак усе гэтыя людзі так глыбока схаваныя ў дзяржаўны механізм, што ў вас практычна няма шансаў з імі сустрэцца. Узаемадачыненні мы і называем кантэкстам. Чыннікаў, якія фармуюць вобраз жыцця вельмі шмат. Напрыклад, важна, што публіка прымае за арыенцір, з чаго складае сваё ўяўленне пра лепшае жыццё. Я жыву горш, ён лепш з чаго я зрабіў такую выснову з параўнання заробкаў ці з таго што ён шчаслівейшы вальнейшы і гэтак далей каб перадаць самую атмасферу жыцця патрэбная мастацкая літаратура для якой важныя не толькі антураж і інтэр'ер колькі гэты самы вобраз узаемадачыненняў пра згаданую вышэй савецкую эпоху напісана і яшчэ пішацца шмат а а вось твораў пра наш час і наше жыццё, якія служылі б менавіта гэтаму перадачую вобразу жыцця твораў, з якіх і праз тысячу гадоў можна было б скласці ўяўленне пра нас я не сустракаў. Між тым жывем мы ўжо інакш, ужо не так як 20 гадоў назад. Гэта і падштурхнула мяне да ідэі стварыць накід літаратурнага сюжэту нашага часу нейкую паказальную схему ўзаемадачыненняў. Яна зусім не павінна быць па газетнаму спісанае жыцця. Калі чэхаўскі герой усклівае гаспада, я аддам все свае фракі крысціянам, это зусім не значыць, што так яно і было насамрэч. Але дзякуючы гэтай фразе перад намі жыва паўстае рэальная на той час атмасфера маральныя арыенціры той самы ўзровень насцярожанасці ў хутарцы з іншым вось чаму мой сённяшні сюжэт будзе насіць характар можа быць і не дакументальны але імаверны аднак цалкам вымоўны што да адчування і разумення цяперашняга жыцця Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы сергей дубавец міцер бартусік не без цяжкасцяў наведаў прэм'еру беларускага фауста ў менскай оперы на і меў магчымасць назіраць літаратурны сюжэт з мінуўшчыны. У сваіх мемуарах пра сустрэчу з Антоніем Радзівілам у 1814 годзе Йот і пісаў: «Візіт князя Радзівіла абудзіў тугу, якую цяжка суцішыць. Яго геніальная парывістая кампазіцыя да Фауста дазволіла нам зарадзіць далёкую яшчэ надзею на пастаноўку гэтага незвычайнага твору ў тэатры. На жаль, ні кампазітар, ні паэт сцэнічнага ўвасаблення сваёй працы так і не пабачылі. Першая прэм'ера адбылася ў 1835 годзе ў Берліне, апошняя 20 ліпеня 1999 у Менску. Мясцовыя газеты бліснулі эрудыцыі, абазваўшы прадстаўніка нямецкай галіны славутага роду вялікім беларускім кампазітарам. За тыдзень да прэм'еры ў касах білетаў ужо не было. Мне ласкава параілі звярнуцца ў дзень прэм'еры. Адстаяўшы немалую чаргу, ды патрасаючы журналісцкім пасведчаннем, ледзь вырваў уваходны квяток без месца. Прызнацца, я быў горшай думкі пра меншукоў. Летась, пякота, таннае піва, а яны акупавалі менскую оперу. Зрэшты іх можна зразумець. Павінна ж хоць штосьці адбывацца ў гэтай краіне. Опера не самы горшы варыянт. Вялікі тэатр давно не бачыў такога звышаншлягу. Напэўна, увесь бамонт, што не паехаў у Віцебск, ды ўвесь прадзелы дыпкорпус накіраваліся ў тэатр. Гарнітуры ды сукенкі партэру зацьмілі сціплую аздобу падмосткаў. У спектакля было шмат нагодаў для правалу. На сцэне адсутнічалі тыхтоўныя дарагія дэкарацыі, касцюмы герояў мелі больш канцэртны выгляд, чым класычна тэатральны голас драматычнага артыста белахвосціка выканаўцы размоўнай ролі фауста все ж не разлічаны на оперную залю праграмак са зместам хапіла толькі на чвэрць прысутных таму многім прыходзілася толькі здагадвацца аб тым што адбываецца на сцэне сам я перачытаў трагедыю ў ноч перад прэм'ерою і атрымаў асалоду ад беларускай версіі васіля сёмухі пасля першага акту стаячых гледачоў у зале ўжо не назіралася мы прыйшлі ў оперу, а нам прапануюць канцэрт. Такі быў асноўны аргумент тых, хто адыходзіў. Прычым адзін містычны момант застаўся па-за ўвагаю. Яны разважалі так, быццам і кампазітар і аўтар лібрэта жывыя. Нягледзячы на тое, што ў музычнай версіі аўтары не пакінулі такіх шыкоўных драматургічных сцэнаў, як каля брамы, кухні ведьмы провести ночь в Альпругії, незважаючи, що діяння обвастрається, на мою думку, ключовою сценою поєдинка поміж Фаустом і Валентином, братом Гресхен, всі три акти спектакля я прослухав з тим задовольненням, яке повинен відчувати гурман, полосувавшися саправдною князькою стравою стародавніх рецептів. Музика Радзівіла хвалювала мене значно більше за те, що зараз відбувалося за мурами театру. Зрэшты, і сам аўтар лібрэтта прымушаў задумацца. Шчаслівы, хто не выракся надзеі, з балот маны зірнуць на свет. Ад вечных бед шукаем панацеі, хоць дасягнуць не ўмеем блізкіх мэт. Зміцер Бартусік гаварыў пра прэм'еру ў менскай оперы 20 ліпеня. Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец Такім чынам літаратурны сюжэт нашага часу Натуральна, у ім прысутнічаюць яна і ён, вечная гісторыя. Яна ў нас будзе дзяўчынай развітаю, начытанаю, яна ацэніць веды і разбіраецца ў музыцы, нават крыху грае на гітары. Яе някепска выхоўвалі. Яна дапытвалася ў бабулі, хто былі ейныя продкі, і ёй сапраўды залежала на тым, хто яны былі. Яна умее гаварыць па-беларуску і не бачыць у гэтым заганы. Можа быць, нават наадварот. Будучы цалкам гарадской, яна лепш пачуваецца ў вясковай хаце, чым у дачнай хаце на бацькоўскіх шасці сотках. Цяпер ён, гэткі малады гаспадар жыцця. Ён паспяховы прадпрымальнік, абароцісты і цынічны, без чаго сучаснаму беларускаму прадпрымальніку, які марыць пра звыш даходы, бадай немагчыма. Ён можа наступіць на чысці лёс і пайсці далей, не звяртаючы ўвагі на ахвяру. Веды для яго нешта лішняе. Музыка толькі тая, што круціць радыё FM у ягонай машыне это не значит, что ён не збудуе сабе дом і не будзе любіць сваіх дзяцей. Але дрэва садзіць і тым больш пісаць кнігу ён не будзе дакладна. Як вы разумееце, ён распаўсюджаны сёння ў Беларусі тып. Яна таксама не рэдкасць, але каторы з гэтых тыпаў дамінуе рытарычнае пытанне. Я адразу заўважаю, што пра яго сказаў амаль што ўсё тады як пра яе можна і хочацца гаварыць болей. Яна сапраўды цікавы чалавек. Але жыццё вакол яе поўнае дробнага бытавога хамства. Магчыма, яна б перажывала, каб сутыкалася з гэтым як з выключэннем. А калі штодня па 20 разоў сустракае што грубае слово, то недружалюбны погляд, то нематываваную адмову гэта становіцца фонам уласна жыццём. Пачынаеш прымаць гэта як дадзенасць. Спачатку яшчэ ўсвядомлена сабе даражэй, а пасля не думаючы. Праўда, тут важна падзяліць. Калі б нашай гераіне было гадоў 40, у яе было б тое спачатку, тое сабе даражэй. Бо яна бачыла часы, калі змяняліся грамадскія стэрэатыпы. Словам, яна ведала б іншае жыццё аднак ёй толькі 15 ці 18. І ўсё вышэйсказанае датычыць не яе, а ейных бацькоў, якія сапраўды ведалі іншае жыццё. Праўда, нічога апроч раздражнёнасці тое веданне ў іх не выклікае. Наша гераіня стала дарослай ужо ў гэтым жыцці і ведае толькі яго. Яе дзяцінства скончылася учора яе цэняць сяброўкі хлопцы называюць добрай дзяўчынай але жыве яна нагадаю пасярод хамства кічлівага неводства і непрафесіяналізму сустракаецца з гэтым на ўсіх узроўнях пачынаючы з кіраўніцтва краіны і дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі і сканчаючы азлобленай суседкаю двары свой багаж добрых якасцяў яна трымае ў запасе і для блізкіх людзей а навокал пануе стандарт новага рускага назовем яго так ён тотальны і таксама прысутнічае на ўсіх узроўнях багаты хам вось не надта сімпатычны для большасці нашай моладзі але адзіны пануючы грамадскі стэеатыпы паспрабуйце выйсці на вуліцу у прыстойным строі і ў гальштуку або загаварыць у краме праз сотавы телефон вы адразу убачыце ў вачах сустрэчных адпаведную ідэнтыфікацыю не з навукоўцам і не з палітыкам а менавіта з новым рускім які абделлывае дела калі ў гэтым сэнсе параўноўваць беларусь з іншымі краінамі наш пануючы стандарт выглядае яшчэ больш выразна у Да прыкладу у рассіі ёсць яшчэ прэстыж прафесіянала, журналіста, кампутаршчыка, палітыка, чалавека звязанага з космасам і гэтак далей. У нас ні для чаго гэтага месца няма. Інтэлектуальныя прафесіі ўспрымаюцца як сфера абслугі. Розум не цэніцца ў прынцыпе. Дакладней на прыватным узроўні цэніцца, а на ўзроўні сукупных грамадскіх арыентацыяў не фраза, якая на апошняй селектарнай нарадзе прагучала з вуснаў аднаго вертыкальшчыка, характарызуе агульнае стаўленне да інтэлекту як нельга лепей. Ён сказаў так: вопросы должны работать. Аднак не забудемся пра наш літаратурны сюжэт і пра яго нашага персонажа. Ён цалкам зліты з гэтым жыццём і супадае з ім паводле ўсіх параметраў. Можа быць, ён і ёсць гэтае жыццё тады як яна дазволю сабе такі раптоўны сімвалізм гэта ёсць Беларусь увасабленне старой і вельмі культурнай вельмі багатай духоўна і тонкай у творчасці краіны але яна несучыў сабе ўсё тое багацце якое толькі можна ўбачыць у пазачасавых каштоўнасцях прымае гэткае жыццё такім якое оно ёсць у выглядзе яго персонажа яшчэ больш спрасціўшы свае сімбалі, я мог бы ўвогуле казаць пра Беларусь і Лукашэнку, з чыёй лёгкай рукі і аформіліся сённяшнія арыенціры грамадства. Але мне больш цікавыя адчуванні маёй гераіні, у тым ліку і таму, што праз ейную сітуацыю я лепш разумею сітуацыю Беларусі. Дык вось, яна сустракаецца з ім, знаёміцца і прымае ягоную прапанову жыць разам. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. канфлікт майго літаратурнага сюжэту. Яны сапраўды жывуць разам і нішто ў ёй не пратэстуе. Пра яе нават нельга сказаць, што яна смірылася. Яна прымае сітуацыю як норму. Іншага ў яе ўяўленні проста не можа быць. 20 разоў на дзень выслухоўваць хамства, быць унутрана гатовай да недружалюбнасці і прапускаць міма вушэй грубае слова это такая же праца для яе, як імкнуцца не адказваць на хамства хамством, на грубасць грубасцю. Але гэта праца душы і схаваная яна глыбока ў душы. Яна неусвядомленая. Тым не менш канфлікт ёсць, прычым сур'ёзны канфлікт. Справа тут не ў ідэалогіі, не ў эканамічных мадэлях, не ў міжнароднай палітыцы. Справа ў светаадчуванні людзей змены, якія адбыліся ў беларускім кантэксце за гады ахамення грамадства, настолькі глыбокія, што іх не пабачыш няўзброеным вокам. Асабіста мяне непраціўленства маёй гераіні ўражвае вельмі моцна. Я перакананы, што яна выхавае нармальных дзяцей і захавае ў сабе лепшыя якасці чалавека але яна со сваімі якасцямі падобная да прадстаўніцы нацыянальнай меншасці якая шчыра імкнецца інтэгравацца ў іншамоўнае жыццё якому няма альтэрнатывы і пры гэтым хоча пакінуць адзнакі паходжання толькі ў нашым выпадку гаворка ідзе не пра нацыянальныя прыкметы а пра маральныя маральны чалавек сёння ў беларусі пачуваецца меншасцю дзяржава ўказала яму ягонае другаснае становішча і сёння праз пяць гадоў грамадства такую раскладку роляў у краіне прыняло. Для Беларусі нерэлігійнай і ненацыянальнай маральныя арыенціры наўпрост звязваюцца з начальством. Я памятаю жанчын, якія з гонарам казалі, што ў нас кіраўнік дзяржавы прафесар і інтэлігент, маючы на ўвазе станислава Шушкевіча. Я памятаю Лукашенковы словы про тое, што Мілошавіч добры чалавек, але прафесор. Маўляў, што ён можа. Я магу згадаць яшчэ мноства сведчанняў найвышэйшага дзяржаўнага хамства. Аднак змяніць гэткае становішча, відаць, можа толькі змена ўлады. Канфлікт у тым, што жыццё не стаіць на месцы і новарускія арыенціры ў сілу сваёй драпежнасці рана ці позна пачнуць напаўзаць на патаемную сферу маральнага чалавека. Раптам будзе заяўлена пра якую-небудзь варожасць высакалобых, як гэта ўжо бывала ў савецкай гісторыі і тады тады не адбудзецца нічога. Наша гераіня працягне свой чысты палёт у лабірынтах бруду, якія асацыююцца для яе з самім жыццём. Так ці інакш, а менавіта Лукашэнкава пяцігодка падарыла Беларусі такі вось літаратурны сюжэт. Калі маральная яна жыве паводле амаральных законаў яго, прымаючы гэткае сюжэнства за адзіна магчымае. Яна Беларусь, яго лукашэнкі. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.